os deus kai prometheus kai athena kai momos os deus kai prometheus kai athena katas ke wasantes homen tauron prometheus de anthropon he de oikon momon kriten heilonto ho de phthoneesas tois de miurgeemasin arxamenos elege ton mendia he martekenai tu tauru tus ophthalmus epitois kerasi me centa hina blepei pu tuptei. ton de promethea dioti tu anthropu tas frenas uk exothen ape hina me lanthanos in hoi poneroi faneron de ei ti hecastos kata nun echei Triton de elegen hos Edei ten Athenan ton oikon trochois epitheinae, hinae ean po neros tis paroikis thae geiton, rae dios metabaenae, cae hos Deus aganacteasas cat autu epitae Bascaniae, tu Olympu auton exebalen ho logos de loi hoti uden houtos estin anareton ho me pantos periti psogon epidechetai